Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Maghimay, sindi hamot, tasipasam mo repeat. Maghimay, sindi hamot. masamang trip Pabayaan ng mga tunay Matira at maiwan ng mga inggit Makinig, makisama, makisindi Maniwala pero pauto ka hindi Dami dyan maingay pero walang silbi Di kailangan na tularan ng galaw ng mga ambo Feeling good vibrations, embrace it though For the best shit, I'm sober Eyes though stay faded Patago pero dama mo pa rin aking aura Give a damn about a hater Pakigo na wala nang di na matanaw Sa kalawakan bumalamak ka pa ba dapat manatili makapaghimay Sindi ang matasik pa sa muriti Maghimay Sindi ang matasik pa sa muriti Maghimay Sindi ang matasik pa sa muriti Tasik pa sa muriti Yeah, ipa sa muriti Maghimay Hiwalay ang sa bumay pilit kundi kahiya Pampagaalan ng pakiramda Di mo na kailangan pa magaling magalinlangan Basa mo sa kaliwa at kunin mo sa kanan Higo pa sakya mo lang habang may nakasalang Sali lang at tama ramdam ko ng hanggapang Mmm, malakas matindi Baka naman pare pwede makisindi Tama-tama lang hindi na makahindi Papikit na pero bawal ang umidli Mmm, masarap pang ihip Lumilipad na naman ang isip pa Ako nakasara, buksan mo para matang Kailangan mong gamitin na sumilip Sa sigurado Sana di na to maglaho Lumilinaw na ang malabo Ang saya lang na may kasalo Maghimay, sindihan mo Tas ipasa mo riti Maghimay, sindihan mo Tas ipasa mo riti Maghimay, sindihan mo Tas ipasa mo riti Tas ipasa mo riti Yeah, ipasa mo riti Maghimay Ha ha ha Naghimay, naghintay, tas ipapasa ulit Ganyan talaga ang buhay, wag ka nang magalit Yung iba ay nagtagal, pero merong kapalit Pangarap tagal kung hinintay, tagal kung kinulit Higupin ang nagbabaga, damahin sayang daming nawalang ginto Ngayong pakakapaling pera hanggang sa magmukha tong libro Thank you.